บุ๊กทูเก้าสิบสองเดวินเดสมิดีวีอนุประโยครองลงมาที่สอง p a l ī เ t e i k u m i ar ka divi ผมโมโหที่คุณนอนกรน mani kaitina tas ka tu krāc ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Mani kaitina tas, ka tu dzer tik daudz alus. ผมโมโหที่คุณมาช้า Mani kaitina tas, ka tu nāc tik vēlu. ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Es domāju, ka viņam ir vajadzīgs ārsts. ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Es domāju, ka viņš ir slims. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Es domāju, ka viņš tagad guļ. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Mēs ceram, ka viņš apprecēs mūsu meitu. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Mēs ceram, ka viņam ir daudz naudas. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านเมสเซรัม m ka viņš ir m ลเ j นาร์สผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ Es dzirdēju, k า t a ว a s วัตเซียตันเนกดิย u มาผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Es dzirdēju, k า viņa g ุลสลิม n ī c า ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันเอสดิร์เดยุคาตาวามาชีนาอิร์ปากาลัมผมดีใจที่คุณมาเอสเปรียซายุสคายุสอัปนาจัตผมดีใจที่คุณสนใจเอสเปรียซายุสคายุมส์อิร์อินเตเรสผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Es priecājos, ka jūs gribat pirkt māju. ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Es baidos, ka pēdējais autobus jau ir projām. ผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Es baidos, ka mums būs jāņem taksometrs. ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Es baidos, ka man nav līdzi naudas.